Обігравши квартиру зубного техніка Ясноокого, злодії, виходячи, зіткнулися на сходах із його сусідкою і замість тихенько проминути її, почали обурюватися. Де ж ті жильці з сьомої квартири? Дзвонять, викликають майстрів до телефону, а коли приходиш, то їх удома нема. Передайте їм, нехай тепер чекають. Не будемо ми за одну зарплату по десять разів ходити. Сусідка саме поспішала і не дуже приглядалася до техніків-телефоністів. Запам'ятав лише, що один тримав у руках портфель дипломат, а другий нижчий на зріст у беретику, наплічну фірмову сумку Аерофлот. Вирішила, що в них мантери тримають свої інструменти. Через день Грек повідомив, що король Кароль, здається, не помилився, прогнозуючи зовнішній вигляд та вік злодію. Шофер-таксист, який віз їх від квартири доцента Куравльова, докладно описав обох. До речі, цього водія шукали кілька днів, бо сусід з третього поверху через вікно бачив, як двоє незнайомих мужчин вийшли з їхнього будинку і сіли в таксі, що чекало на них. А коли нарешті знайшли, то водій здивувався, чого було так довго шукати? Адже я їхав туди за викликом у диспетчерській це було відомо, та відвіз їх у Жалехівський ресторан. Перевірили у диспетчерській, справді, був виклик з квартири Корольова о 15.30. Яке зухвальство. Забрати коштовності, викликати по телефону машину, дочекатися дзвінка диспетчера про виїзд і лише після цього спокійно вийти з квартири на вулицю. Король Кароль має рацію. Від пацанства ці молодчики ще не відійшли, хизуються своєю відчайдушністю. Звичайно, прогнозів Снежинського та свідчення чилицю усе таки замало для категоричного твердження, що це якісь гастролери. Тут ще доведеться добре попрацювати. А довідку все ж таки дописати треба. Ще раз вдихнувши освіженого дощем повітря. Маринич повертається до столу. Об одинадцятій дзвонить Вікторія. Маринич, доповідай. Раніше дванадцятої піти не вдасться. За що я тебе люблю? Так це за точність, глазує вона. Це ж треба. Пішов з дому в червні, а повертається вже в липні. Хто ще таке витримав би? Одним словом, я лягаю спати, чаю термосі, бутерброди з шинкою в холодильнику, яйця зварені в каструлі на плиті. Дякую. Тобі немає ціни. А я все ще сподіваюся, що колись оціниш. Цього разу дотримав слова, закінчив о 12. Коли виходив, почув з репродуктора, котрий висів у кімнаті чергового, бій кремлівських курантів. Черговий доповів. О 23.18 по телефону повідомили про квартирну крадіжку на вулиці Червоноармійській. Туди виїхала оперативна машина. Чому відразу мені не доповіли? розсердився Маринич. Ви ж попередили, що вас не турбували? Але це ж квартирна крадіжка, четверта за останній час, хіба не знаєте? Старший опергрупи капітан Кучерявий наказав повідомити підполковника грека і вислати за ним машину. Я так і зробив. Маринич подумав, що з його боку несправедливо зривати досаду на черговому, і вже спокійніше запитав, хто дзвонив. Якийсь чоловік, здається, сусід, каже, у п'яту квартиру щойно зайшли злодії двоє. Господарі, він точно знає, на курорті, вдома нікого нема. Швидше, каже, виїжджайте, стигнете схопити на гарячому. Збіжіться з оперативною машиною. Черговий увімкнув рацію. Двадцять сьома, двадцять сьома. Я смерека, я смерека, доповідайте. В ефірі почулося шарудіння, потім голос кучерявого. Смерека, смерека, я двадцять сьома. Ми повертаємось в управління. Маринич підійшов до рації. Сергію, в чому справа? Все гаразд, виклик фальшивий, ми повертаємося. Де грек? Поїхав додому. Ясно. Маринич вимкнув рацію. Хвилину постояв, замислившись, і до чергового. Передайте всім райвідділам, нехай посилять патрулювання по місту. Не виключена нова квартирна крадіжка. У випадку чого, негайно дзвоніть мені у будь-яку годину. Добраніч. Уранці капітан Кучерявий.